Miramissa Diez, ko sacītu Benka, ja redzētu manu balto zirgu ar zelta krēpēm? Manu miramis ar zelta pakaviem un zelta krēpēm. Mēs ar Benku ļoti mīlējām zirgus. Kad es dzīvoju Uplandas ielā, mani draugi bija nevien Benka un krustmāta Lundīna. Man bija vēl viens draugs, Par to es esmu aizmirsis pastāstīt. Viņa vārds bija Kalle Punts, un tas bija vecs aluzvedēja zirgs. Pāris reižu nedēļā Uplandas ielā atbrauc pajūgs, kas pieveda veikaliem alu. Lielākoties tas atbrauc agrā rītā, kad man vajadzēja iet uz skolu, un es mēģināju zirgu uzmanīt, lai dabūtu mazliet ar to parunāties. Kalle Punts bija tāds mīļš, vecs zirgs, un es tam pietaupīju cukurgraudus un maizes garozes. Benka darīja tāpat, jo arī viņš mīlēja kalli puntu. Benka sacīja, kalle punts esot viņa zirgs, un es teicu, ka tas ir mans. Un dažreiz mēs kalles punta dēļ saķildojāmies. Bet, kad Benka nedzirdēja, es pačukstēju kallim puntam pie auss. Tu tomēr esi mans zirgs. Man likās, ka kalle punts saprata manis teiktu un piekrita tam. Benkam taču bija savs tētis un sava māmiņa un itin viss. Un tad jau zirgs nav tik nepieciešams kā tad, ja esi vientuļš. Tāpēc es uzskatīju, ka tas ir taisnīgi, ja kāle pūns ir maz drusciņi vairāk mans zirgs nekā benkas. Un, ja jāsaka patiesība, tad kāla pūns, protams, piederēja nevis mums, bet alus darītavai. Mēs tikai izlikāmies, ka tas ir mūsējais un es no savas puses izlikos tik stipri, ka gandrīz pats tam noticēju. Dažreiz es tik ilgi aizpļāpājos ar kalli puntu, ka nokavēju skolu, un kad skolotāji jautāja, kāpēc esmu nokavējis, es nezināju, ko atbildēt. Es taču nevarēju teikt skolotājai, ka esmu tikai stāvējis un pļāpājis ar vecu alus darītavas zirgu. Vairākus rītus alus pajoks aizkavējās pārāk ilgi un vajadzēja skriet uz skolu nesatikušam kalli punktu. Es biju ļoti dusmīgs uz alus darītavas veids par viņu tūļāšanos, un es sēdēju skolas solā, murcīju cukurgraudus un maizes garozes, kas bija man kabatā, un ilgojos pēc kallis punktu. Domādams, ka tagad paies vairākas dienas, iekams zirgu atkal redzējuši. Tad skolotājs sacīja, par ko busi tā nopūšas? Vai kaut kas spiež sirdi? Es nekā neatbildēju. Ko gan lai es būtu atbildējis? Skolotāji tik un tā nesaprastu, cik ļoti es mīlēju kalli puntu. Jādomā, ka tagad zirgs pieder Benkam vienam pašam, un labi vien ir. Ir labi, ka Benkam pieder kalli punts, ar ko sevi mierināt tagad, kad manis nav. Man pašam tagad ir mīramīs ar zelta krēpēm. Es viņu dabūju tā. Kādu vakaru kad mēs ar tēvu taisījām lidmašīnu modeļus un runājāmies viens ar otru, tāpat kā to bija darījis Benka ar savu tēti. Es pastāstīju savam tēvam karalim par kalnu punktu. Mio, manu mio, mans tēvs karalis sacīja. Vai tev patīk zirgi? Ak, vai! Es iesaucos. Laikam jau neizklausies, ka es sevišķi mīlētu zirgus, bet tas bija tikai tāpēc, lai mans tēvs karalis nedomātu, ka man te pie viņa kaut kā trūkst. Kad nākamajā rītā es atnācu uz rožu dārzu, man pretī rikšoja balds zirgs, un nekad es vēl nebiju redzējis kādu zirgu tā skrienam. Zelta krēps plīvoja, un zelta pakava mirdzēja saulē. Tas aulekšoja man tieši pretī, un es zviedzu mežonīgāk, nekā es jebkad biju dzirdējis kādu zirgu zviedzam. Es gan arī vai nobijos un piespiedos savam tēvam karalim. Bet ar savu spēcīgo roku mans tēvs karalis satvēra zelta krēpes un zirgs apstājās. Pēc tam tas iebāza savu mīksto pūrnu man kabatā, lai paraudzītos, vai tur nav kāds cukuru grauds. Uz mata tāpat kā kalla punts. Un man nu dien bija cukuru grauds. Es biju to ielicis kabatā vecam paradumam. Zirgs paņēma to un apēda. Mio, manu mio. Mans tēvs karalis sacīja, šis ir tavs zirgs, un viņu sauc Miramisa. Ai, mana Miramisa! Es iemīlēju viņu no paša pirmā brīža. Tas noteikti bija viskaistākais zirgs, kāds redzēts uz pasaules, un it nedrusku nelīdzinājās nabaga kallem puntam, kas bija vecs un nogurs. Es vismaz nespēju saskatīt nekādu līdzību. Nepirms zirgs pacēla savu skaisto galvu un palūkojās uz mani. Tad es ieraudzīju, ka zirgam ir gluži tādas pašas acis kā kallam puntam, tik uzticīgas, uzticīgas acis, kādas jau zirgiem ir. Nekad savā mūžā es nebiju jājis uz zirga, bet nu mans tēvs karalis uzcēla mana mīra visas mugurā. Es nezinu, vai pratīšu jāt, es šaubījos. Mio! Manu mio! Mans tēvs karalis ieteicās. Vai tad tev nav drosmīga sirds? Un tad es satvēru miramisas apaušas un jāju cauri roždārzam. Es jāju zem sudraba papelēm tik strauji, ka sudraba lapas sabirma matos. Es jāju ātrāk, ātrāk, aizvien ātrāk, un miramisa lēc pār visaugstākajiem rožu krūmiem. Viņa lēc tik viegli un skaisti, Tikai reizi viņa pieskārās krūmam un notrauca rožlapu lietu. Te nāca jumjums un ieraudzīja mūs jājam. Viņš sasita plaukstus un iesaucās Mio jājas miramisas! Mio jājas miramisas! Tad es apstādināju miramis un jautāju jumjumam, vai arī viņš vēlētos jāt. Viņš to, protams, vēlējās. Žigli uzkāpis zirgā, viņš nosēdās man aiz muguras un mēs izjājām zaļajās pļavās, kas pletās gar roža dārzu. Neko brīnišķīgāk es laikam vēl nebiju piedzīvojis. Mana tēva karaļa valsts ir milzuma liela. Tāltālās zeme ir vislielākā no visām valstīm. Tās tiepes uz austrumiem un rietumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem. Salu, uz kuras stāv mana tēva karaļa pils, sauc par zaļo pļavu salu bet tā ir tikai maza daļa no tāltālās zemes, tikai maza, maza daļiņa. Aiz jūras zeme un aizkalnu zeme arī pieder mūsu kungam karalim, jo mums teica, kad jājām pa zaļajām pļavām gar rožu dārzu. Kad mēs saules gaismā traucāmies uz priekšu, es iedomājos par benku. Nabadzīņš, ja nu viņš pašlaik stāv uz Uplandes ielas smalkā lietu un tumsā, kamēr es jādelēju pa zaļo pļavu salu un jūtos aprom laimīgs ir tik skaisti. Zāle ir liega un zaļa, kas apkārt mirgo puķis. Tur ir mīksti, zaļi pakalni, un lejup no pakalniem urdz dzidri strauji. Un zālē ganās balti pūkaini jēriņi. Tur staigāja gans un spēlēja savu mazo koku flautu. Spēlēja savādu melodiju, kuru man likās, esmu dzirdējis agrāk, tikai nezināju, kur. Uplāns zilais nebija to dzirdējis, par to bija pārliecināts. Mēs apstājāmies un runājāmies ar Ganu. Viņu sauca Nonno. Es palūdzu, vai varu uz brīdi aizņemties viņu flautu, un to es dabūju. Viņš iemācīja man spēlēt šo melodiju. Es varu izgriezt jums katram savu flautu. Nonno sacīja, ja vien jūs to vēlties. Mēs sacījām, ka ļoti labprāt vēlētos katrs savu flautu. Turpat netālu urdzēja strautiņš, pār ūdeni savus zarus līdz rītos. Nonno pieskrēja pie tā un nogriez no vītola zaru. Un mēs sēdējām pie strautiņa un plakšķinājām ar kājām ūdeni, kamēr nonno grieza mums koka flautas. Arī jums iemācījās spēlēt savādo melodiju. Nonno sacīja, ka tā esot sena melodija, kas bijusi pasaulē pirms visām citām melodijām. Pirms tūkstošiem un tūkstošiem gadu gāni esot spēlējuši to ganībā, stāstīja Nonno. Mēs pateicāmies Nonno, ka viņš ir izgriezis mums flautas un iemācījis seno melodiju. Pēc tam mēs uzsēdāmies miramisas mugurā un jājām tālāk. Un mēs dzirdējām Nonno flautas spēli noklustam aizvien vairāk un vairāk. Mums jāsargā savas flautas. Es sacīju jumjumam, un ja mēs kādreiz pazaudēsim viens otru, tad spēlēsim šo melodiju. Lai nenokrist no zirga, jumjums mani cieši apskāva. Piespiedz galvu pie manas muguras, viņš teica, jā, mīl, mums jāsargā savas flautas. Un ja tu dzirdēsi mani spēlējam, tad zinās, ka es tevi saucu. Protams, es sacīju, un ja tu dzirdēsi mani spēlējam šo melodiju, tad arī tu zinās, ka es tevi sauc. Jā, Jumjums atteica un apkampa mani tik cieši, un es nodomāju, ka viņš ir mans vislabākais draugs. Izņemot, protams, manu tēvu karali. Savu tēvu karali es mīlēju vairāk par visiem pasaulē. Bet Jumjums taču bija tāds pats zēns kā es, un tā kā es nevarēju satikties ar Benku, tad viņš bija mans vislabākais draugs. Padomā tik. Man ir Tēvs karalis un jumjums un mīra misa. Nu es jāju pa zaļiem pakalniem, pa zaļām pļavām vēja ātrumā. Nav nekāds brīnums, ka es biju priecīgs. Kā var nokļūt aiz jūru zemē un aiz kalnu zemē? Es jautāju. Par rīta gaismas tiltu, jums atbildēja. Kur atrodas rīta gaismas tilts? Es gribēju zināt. Drīz mēs to ieraudzīsim, vien jums sacīt, un mēs to ieraudzījām. Tas bija tik augsts un garš tilts, ka tam nevarēja saredzēt galu. Tas laistījās rīta saulē un likās, kā izkalts no zelta stariem. Šis ir garākais tilts pasaulē, vien jums sacīja, un tas savieno zaļo pļavu salu, un tas savieno zaļo pļavu salu ar aizjūru zemi. Bet pa nakti mūsu kungs karalis to paceļ, lai zaļo pļavu salā mēs varētu mierīgi gulēt. Kāpēc tā? Es vaicāju, kurš tad var atnākt pa nakti? Bruņinieks Kato, Jumjums paskaidroja. Kad viņš bija to izteicis, gaisā novēdīja augsta dvēsma un miramis nodrebēja. Šī bija pirmā reize, kad es izdzirdu bruņinieku kato vārdu. Es izrunāju to skaļi bruņinieks Kato. Un to sakot, man sametās augsti. Jā, cietsirdīgais bruņinieks Kato, teica Junjums. Mīramis iezviedzās un likās, it kā viņa kliek. Un tad mēs vairs nerunājām par bruņinieku Kato. Es ļoti vēlējos jāt pār rīta gaismas tiltu, tomēr vispirms gribēju lūgt atļauju savam tēvam Karolim Tāpēc mēs atgriezāmies rožu dārzā un todien vairs nejājām. Mēs abi tīrījām miramis un sukājām viņu zelta krēps un glaudījām viņu un devām cukurgraudus un maizes garozes, ko dabūjām no jumjuma māmiņas. Pēc tam rožu dārzā mēs uzcēlām sev māju, jumjums un es, un sēdējām tajā un ēdām, plānās pankūkas ar cukuru. Neko gardākas neesmu ēdis. Benkas māmiņa ēda sepčādas pankūkas un Dažreiz es dabūju tās nogaršot, bet šīs, ko bija izcepusi jumjuma māmiņa, bija vēl garšīgākas. Celt mājiņu bija tik jautri! Es allaž biju vēlējies to darīt. Benka bija daudz stāstījis par to, kā viņš vasarā parasti cēla mājiņas Vaksholmā. Es patiešām vēlējos kaut varētu viņam aizrakstīt un pastāstīt par mūsu mājiņu, jumjumu un manējo. Tu iedomāties nevar kādu jauku mājiņu es esmu uztaisījis, es rakstītu. Tu iedomāties nevar kādu jauku mājiņu es esmu uztaisījis te, tāltālā zemē,